Do sada u proteklim emisijama govorili smo o dvijema posebno vrijednim osobinama i neophodnim osobinama za svakog vjernika i vjernicu, a to su iskrenost i čvrsto ubjeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Večeras uz Allahu dozvolu odpočinjemo s govorom o također jednoj posebnoj osobini. Osobini bez koje vjernik ne može da postoji. Njegov život ne bi bio vjernički život. A to je bogobojaznost. Bogobojaznost je posebna osobina za vjernika. Ona osoba koja pri sebi nema bogobojaznosti, od Allaha Jalla Ala, život takve osobe nije vjernički život. Naliko je životinskom životu, pa čak i gorim. Život zbog obojaznosti je jedino dobar i plemenit život. Bez bogobojaznosti, straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, nema lijepog, nema plemenitog, nema dobrog, dobrog života. Takvaluk, bogobojaznost obuhvata svako dobro. Dobro i dunjaluka i ahireta. Zato najbolji kod Allaha subhanahu wa ta'ala i na dunjaluku i sutra na ahiretu bit oni koji ga se budu najviše bojali, odnosno oni koji pri sebi budu imali najveću bogobojaznost. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Huđurat inna ekramekum inda Allahi etkakum. Doista najbolji od vas jeste onaj koji ga se najviše boji. Također, takvaluk, bogobojaznost, oporuka je i prvima i posljednjima najbolja oporuka, najbolje što je oporučeno i prvim narodima i posljednjima onima koji će doći na ovom dunjaluku prije nastupa sudnjeg dana. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا Doista smo mi oporučili i vama i onima prije vas da se bojite Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, šta je to takvaluk? ako je ova osobina toliko neophodna, mora se naći u našem životu i to je nešto najbolje ili skoro najbolje što je dato čovjeku, vjerniku, šta je to? Kako postići? Kako izgrati kod sebe ovu osobinu? Šta su islamski učenjaci govorili o ovoj osobini? Allah subhanahu wa ta'ala gdje spominju Kur'an i Kerimu na koji način ovu osobinu i šta je rekao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam za ovu osobinu? Takvaluk u arapskom jeziku Takva dolazi od riječi vekajet, koja ima značenje zaštite, pa je bogobojaznost na neki način zaštita, preventiva, kojom se čovjek zaštićuje od svega onoga od čega strahuje, naročito na sudnjem danu. Čovjek, da bi se sačuvao nesnosne patnje i boli, sutra na sudnjem danu, na ahiretu, na drugom svijetu, džahennemske kazne da bi se sačuvao, treba na dunjalku da bude bogobojazan, odnosno da se zaštiti od svega toga. Kako? S bogobojaznošću, odnosno činjenjem onoga što je Allah naredio i ostavljanjem onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Dakle, postoje brojne definicije ovog vikajeta, ove bogobojaznosti, ove zaštite preventive. Pa, Kažu islamski učinjaci bogobojaznost je da vjernik postavi pregradu između sebe i onoga od čega strahuje, dakle od džahnemske kazne, od Allahove srđbe, od Allahove džallavala kazne sutra na sudnjem danu. Također kažu bogobojaznost je ispunjavanje Allahovih naradbi i klonjenje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Dakle, Allahovi bogobojazni robovi jesu oni koji čine ono što je Allah naredio i ostavljaju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, koji se na nalaze na onim mjestima na kojima Allah djelavala voli i traži da ih nađe na tim mjestima i koji se klonu ne prilaze onim mjestima koja Allah subhanahu wa ta'ala srde, za koja Allah subhanahu wa ta'ala ne voli da se njegovi vjernici nalaze na tim mjestima. Plemeniti ashab Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem Alija ibn Ebi Talib radijallahu telan kaže Bogobojaznost je strah od uzvišenog Allaha, postupanje po objavi, po onome što je objavljeno u Kur'ani Kerimu, zadovoljstvo s malim, da čovjek bude zadovoljan s malim i pripremanje za sudnji dan. Bogobojaznost jeste strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, postupanje po Kur'anu, zadovoljstvo s malim i pripremanje za sudnji dan. Kaže plemeniti ashab Alija radijallahu ta'ala. Drugi ashab Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala kaže za istinsku bogobojaznost. Ko je to istinski bogobojazan? Kako, na koji način da kod sebe izgradi istinsku bogobojaznost? Kaže Ibn Mas'ud, biti istinski bogobojazan znači da si pokoran Allahu i da mu ne činiš grijehe. Da se pokoravaš Allahu, da mu ne činiš grijehe, da ga spominješ i da ga ne zaboravljaš i da budeš mu zahvalan na njegovim blagodatima, da mu te blagodati ne poričeš. Imam Ahmed Rahimehullahu Teala, veliki islamski autoritet, islamski učenjak, kaže da kvaluk je ostavljanje onoga za čim duša žudi i straha od onoga od čega strahuje, takvaluk je ostavljanje onoga za čim duša žudi zbog onoga od čega strahuje. Tako vjernik ostavlja svoje strasti, ostavlja svoje prohtjeve, strahujući od Allahove kazne i prijetnje na sudnjem danu. Ibn Ređeb al-Hambeli, rahimahullahu ta'ala, kaže Bogobojaznost je da musliman postavi između sebe i onoga od čega strahuje kod svoga gospodara od njegove kazne, od njegove srđbe, da postavi pregradu kojom se štiti od svega toga. A ta pregrada sastoji se u činjenju onoga što je Allah naredio i ostavljanju onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Talq ibn Habib, rahimehullahu ta'ala, također jedan od islamskih učenjaka i pobožnjaka, kaže da kvaluk bogobojaznost jeste da činiš ono što Allah subhanahu wa ta'ala je naredio onako kako to Allah subhanahu wa ta'ala od tebe traži i nadajući se Allahovoj nagradi i da se ostaviš onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio onako kako to Allah od tebe traži strahujući od Allahove kazne. Ragib al-Asfahani rahimahullahu ta'ala kaže takvaluk u šarijatu ima značenje svega onoga što je Allah naredio ili preporučio i ostavljanje svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio ili pokuđenim učinio i po pitanju Allahovih prava i po pitanju prava ljudi. Ibn Qaym rahimahullahu ta'ala kaže Osnova bogobojaznosti je u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala vjerujući u njega, očekujući nagradu od njega, tako bogobojazni rob Allahov bogobojazni rob čini ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, vjerujući u Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerujući u njegovu nagradu, očekujući tu nagradu samo od njega i ostavljajući ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, strahujući samo od Allaha subhanahu wa ta'ala od njegove kazne. Ibn Kathir, rahimehullahu ta'ala, kaže takvaluk, bogobojaznost je sveobuhvatno ime za činjenje onoga što je Allah naredio i ostavljanje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Dakle, na osnovu svega ovoga možemo reći da je bogobojaznost činjenje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio ili preporučio i ostavljanje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio strogo ili pokuđenim učinio. Biti bogobojazan rob znači činiti ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i ostavljati se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Uzvišeni Allahu, Kur'an i Kerimu na mnogo, mnogo mjesta spominje bogobojaznost spominje u ovom značenju, činjenja onoga što je on uzvišeni naredio i ostavljanju onoga što je on svevišnji zabranio. Ali isto tako, Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o bogobojaznosti, govori i o svojim bogobojaznim robovima, spominje njihove osobine, spominje također i druga značenja bogobojaznosti. Šta to također, ako čovjek kaže za sebe da je bogobojazan, šta podrazumijeva, kakav treba da bude, jeli, bogobojazan? bogobojazni rob. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu da je dakle bogobojaznost prije svega strahopoštovanje, iskazivanje strahopoštovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ajeti koji dolaze na sličan način ja ejuhennasu tako robbekum o ljudi bojte se svoga gospodara, oni dakle imaju značenje iskažite već jednom strahopoštovanje prema svome gospodaru. Također, وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ Bojte se dana kada ćete izaći pred svoga gospodara, bojte se, strahujte od sudnjeg dana. Na tom danu svi ćete biti sakupljeni i svi ćete izaći pred svoga gospodara. Svaki od vas polagat će račun, odgovarat će pojedinačno svome gospodaru za učinjena dijela na Dunjaluku. Također i bogobojaznost ima značenje ibadeta. Pa onaj koji kaže za sebe da je bogobojazan, on treba da čini ibadet onako kako Allah dželle vala traži od njega. Pa ajeti wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun prevode se kao i doista je ovaj vaš ummet jedan ummet, a ja sam vaš gospodar, kaže Allah dželle vala i zato samo meni ibadet činite. Dakle ovde fattaqun ima značenje i samo meni ibadet činite. Bogobojaznost ima značenje činjenja ibadeta samo Allahu Jalla wa'ala. Također ima ostavljanje griješenja وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I u svoje kuće na vrata ulazite, ostavite se griješenja da bi vam se, da bi vam se milost ukazala, da biste postigli ono što želite. I također mnoga druga značenja, bogobojaznost, ima kako to Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu. Budući da je ovo osobina i kako neophodna, svaki vjernik i vjernica koji želi sebe uspjeh na dunjalu koji na ahiretu moraju se okititi ovom osobinom, moraju biti bogobojazni, činiti ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, ostaviti se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, iskazivati strahopoštovanje, pripremati se za sudnji dan, u svemu tome postupati onako kako je došlo u Kur'an i Kerimu i slično. Zbog bitnosti, bitnosti ove osobine, Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam, također mnogo je govorio u svome sunnetu, u svojim hadisima, mnogo, mnogo spominje bogobojaznost, oporučuje bogobojaznost, naređuje bogobojaznost, govori o posljedicama, rezultatima bogobojaznosti i sl. Pa u hadisu Ebu Hurere, radijallahu ta'ala, kada je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam upitan o dijelima koja najviše ljude uvode u džennet. Koja to dijela? Najviše ljude uvode u džennet, rekao je bogobojaznost ili lijepo ponašanje. Et takva wa husnul huluk bogobojaznost i lijepo ponašanje. Enes ibn Malik radijallahu talan pripovijeda da je došao jedan čovjek Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam i zatražio od njega da ga obskrbi, da mu nešto udijeli, da mu da obskrbe, pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam ukazujući na najbolju obskrbu, rekao je Allah te obskrbio bogobojaznošću. Ebu Dhr radi Allahu talan pripovijeda da mu je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam kada ga je slao kao izaslanika u jedno mjesto, rekao mu je ittaku Allahe hajthuma kunt. Bojte, boj se Allaha gdje god bio. Boj se Allaha gdje god bio. Pa kada učiniš loše dijelo nakon njega, odmah učini dobro dijelo. Budi svjestan Allaha. Allah dobro zna za tvoje postupke. Nadgledate, nadzirete, sve čuje, sve vidi. Zato ukoliko učiniš loše dijelo, odmah nakon njega učini dobro dijelo. I straha od Allaha subhanahu wa ta'ala da te ne stigne kazna za ono loše dijelo. Učini dobro dijelo, pa će Allah subhanahu wa ta'ala zbog tog dobrog dijela pobrisati tvoje loše dijelo prethodno. I s ljudima se obhodi na najljepši mogući način. Nije bogobojaznost iskazivanje poštovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala samo klanjati i postiti i ono što je Allah naredio da se čini prema njemu isto tako od bogobojaznosti, od poštivanja Allaha subhanahu wa ta'ala, straha od njega jeste i lijepo obhođenje prema Allahovim robovima. Jer taj ahlak, to lijepo ponašanje, Allah subhanahu wa ta'ala također je naredio isti onaj Allah koji je naredio namaz, koji je naredio post, koji je naredio hađ i ostalo, naredio nam je i da se lijepo obhodimo sa svim ljudima. Zato dakle, kada učiniš loše dijelo, nakon njega požuri da učiniš dobro dijelo i s ljudima se obhodi na najljepši mogući način. Čini ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, čini dobra dijela i straha od njega, njegove kazne, a isto tako s ljudima se lijepo obhodi i to je također od bogobojasnosti. Ali Ibn Abi Talib radijallahu talan pripovijeda da su zadnje riječi Allahovog poslanika alihi salatu oslam bile namaz, namaz, čuvajte namaz, čuvajte namaz i bojte se Allaha po pitanju onih koje imate u svojim rukama, po pitanju onih nad kojima imate ovlasti. Također, Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu talan kaže da je Allahov poslanik alihi salatu oslamo poručio ne druži se osim sa vjernikom I neka tvoju hranu ne jede osim bogobojazni. Ne druži se osim sa vjernikom i neka tvoju hranu ne jede osim bogobojazni. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kada bi otpremao vojsku, kada bi otpremao izvidnice, oporučivao im je bogobojaznost, da se boje Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju svojih nastupa, da se lijepo postupa prema svima. Irbad ibn Sarija radijallahu talan pripovijeda da je jedne prilike Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam održao im veoma emotivan govor. Kaže Irbad, od tog govora srca su nam zatrperila, oči zasuzile, pa smo rekli Allahov poslaniće kao da je ovo zadnji govor, kao da nam se više nećeš nikada obratiti, kao da je ovo trenutak rastanka našeg s tobom, pa nam oporuči nešto. Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao oporučuje vam da se Allaha bojite. Oporučuje vam bogobojaznost da se Allaha bojite i da slušate i pokoravate se svojim pretpostavljenima. Čak Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam što nam sve govori o bitnosti ove osobine, o neophodnosti ove osobine za svakog vjernika i vjernicu, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam i pored svoga mjesta I pored toga što je bio poslanik, vjerovjesnik, on je Allaha Jalla Vala molio za bogobojasnost. Allahu akar. Ako je to činio Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, koliko mi trebamo upućivati dove Allahu subhanahu wa ta'ala da nam podari bogobojasnost, da nas učini svojim bogobojasnim robovima. Pa Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala prenosi da bi Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam u dovi učio Allahu moj, molim te za uputu molim te za bogobojaznost, molim te za čednost i neovisnost od ljudi. Allahu moj, molim te za uputu, da me sačuvaš na pravom putu, da me učiniš bogobojaznim, da činim ono što si naredio i da se ostavim onoga što si zabranio. Molim te za čednost, molim te za neovisnost od ljudi, molim te za ovisnost samo od tebe, gospodaru Allahu uzvišeni. Ebu Umame radijallahu talan pripovijeda da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam, u hutbi na oprosnom hađu rekao bojte se Allaha svoga gospodara, klanjajte svih pet namaza, postite svoj mjesec, Ramazan, izdvajajte zekat na svoj imetak, budite poslušni svojim pretpostavljenima, pa ćete ući u džennet svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon Allahu i subhanahu wa ta'ala riječi i riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam o bogovojasnosti, poslušajmo nekoliko riječi i naših ispravnih prethodnika. Budući da je ova osobina i tekako bitna za vjernike i naši ispravni prethodnici, salafu salih, mnogo su govorili o bogobojaznosti. Pa se prenosi od Ebu Bekra radijallahu ta'ala an, halife Allahov poslanika alihi salatu wasalam da bi uvijek svoju hutbu petkom otpočinjao riječima oporučujem vam bogobojaznost, oporučujem vam da se bojite Allaha subhanahu wa ta'ala. Na samrti u svojim zadnjim trenucima života pozvao je Omera radijallahu ta'ala i oporučio ga muslimanima za halifu, njega odredio za narednog halifu, ali mu je rekao Omere, boj se Allaha. Omere, boj se Allaha, oporučujem ti da se bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala u svome hilafetu. I sam Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala bio je i tekako Allahov bogobojasni rob. Kada čitamo životopis halifa, pravedni halifa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Ebu Bekra, Omera, Osmana, Ali radijallahu ta'ala, možemo i tekako u njihovim životima primijetiti visoki stepen ove bogobojaznosti. Prenosi se od Omera ibn Khattaba radijallahu talan da je pisao pismo svome sinu Abdullahu, pa je u pismu napisao Oporučujem ti da se bojiš Allaha, jer doista, ko se bude bojao Allaha, Allah će ga zaštititi. Ko se bude bojao Allaha, Allah će ga čuvati. Ko Allahu da zajam, Allah će mu mnogo više vratiti. Allah će ga zato nagraditi i mnogo više mu dati. Ko Allahu bude zadovolja, ko Allahu bude zahvalan, Allah će mu povećati svoje blagodati. Zato bogobojaznost postavi pred svoje oči. Neka bogobojaznost bude stalno pred tobom, svoje srce ispuni, ispuni njome. Zato bogobojaznost postavi pred svoje oči, neka bogobojaznost stalno bude ispred tebe i svoje srce ispuni njome. Alija ibn Ebi Talib radijallahu talan, kada bi također slao vojsku, kada bi određivao komandanta komandira, oporučivao bi mu bogobojaznost. Pa kaže, oporučujem ti da se bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala kojeg ćeš sigurno sresti na sudnjem danu i kojem ćeš se jedino vratiti jer je on istinski vladar dunjaluka i ahireta. Oporučujem ti da se bojiš Allaha džalavala njega ćeš sigurno sresti i njemu ćeš se vratiti. Za svoje postupke njemu ćeš odgovarati, zato dobro se pripazi. Čini ono što ti je Allah naredio, ostavi se onoga što ti je Allah zabranio. Omer ibn Abdelaziz, Rahimehullahu ta'ala, napisao je jednom čovjeku u pismo, poručujem ti bogobojaznost, jer Allah ne prima ništa bez bogobojaznosti. Allahu akbar. Čovjek ništa od njegovih dijela neće biti primljeno sve dok ne bude činio ono što je Allah naredio i ostavio se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio sve dok ne bude Bog bojazan. Oporučujem ti da se bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala jer doista Allah bez bogobojaznosti ništa ne prima. Allah ne ukazuje svoju milost osim bogobojaznima, Allah ne nagrađuje osim za nju. Doista je mnogo onih koji govore o njoj, o bogobojaznosti, ali je malo onih koji postupaju po njoj. Allaha molim da mene i tebe učini jednim od njih. Kazao bi Omer ibn Abdelaziz rahimahullahu ta'ala u ovom pismu. Ibn Aun rahimahullahu ta'ala rekao je jednom čovjeku na rastanku s njim. Boj se Allaha, boj se Allaha, budi bogobojazan jer doista onaj koji se bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala taj neće živjeti tjeskobnim, tegobnim životom, neće biti usamljen. Zaid ibn Eslem, rahimahullahu ta'ala rekao je, ko se bude bojao Allaha, ljudi će ga voljeti makar i nastojali da ga mrze. Allahu akbar. Ko se bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, ko bude nastojao zadobiti blizinu Allaha subhanahu wa ta'ala, on će zadobiti blizinu i ljudi, makar oni htjeli da bude daleko od njih. Makar oni htjeli da ga udalje od sebe, makar ga oni mrzili, on će zadobiti nakon Allahove blizini i njihovu blizinu. Sufjane Theuri, rahimehullahu ta'ala, rekao je Ibn Abi Dhi'bu, ako se budeš bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će ti biti dovoljen da te sačuva u ljudi. Ako se budeš bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah ti je dovoljen da te sačuva od ljudi, međutim, ukoliko se budeš bojao ljudi, a ne budeš se bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, oni neće, makar ih bila cijela zemlja, neće biti dovoljni da te sačuvaju od Allaha, od Allahove kazne, zato boj se, boj se Allaha. I ovaj naš govor, u našu emisiju završavamo također s prelijepim riječima Omera ibn Abdelaziza, rahimehullahu ta'ala, koji nam govori šta je to bogobojaznost i kakav je to bogobojazni rob. Pa kaže, biti bogobojazan ne znači postiti danju i klanjati noću i u tome se smjenjivati, već je bogobojaznost da ostaviš ono što ti Allah zabranio i činiš ono što ti Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Dakle, ako želimo biti bogobojazni Allahovi robovi i želimo postići Allahovu zaštitu, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva i na dunjalu i sutra na ahiretu od džehennemske kazne, onda činimo ono što je Allah naredio, i ostavimo se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Kako ustrajati u tome? Učinjenje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, ostaviti se onoga što je Allah zabranio. Kako kod sebe jačati ovu osobinu bogobojaznost, kako da budem bogobojazan, Allahu rob, O tome uz Allahovu dozvolu govorimo o našoj narednoj emisiji.